Zulkifl a.s. Poslije Juba a.s. Allah Želešanuhu posla još jednog poslanika za kojeg većina historičara smatra da je bio Ejubov sin. Allah Želešanuhu kaže وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إسماعيل وإدريس إذو الكفل a svi su oni bili strpljivi i obasu smo ih milošću našom, oni doista bijahu dobri. Allah Želešanuhu je opisao Ismaila i Drisa i Zulkifla strpljivošću i dobrotom. Zulkifl je Jugov sin, Allah Želešanuhu ga spominje pored ovog mjesta na još jednom mjestu u Kur'anu. Vedkur Ismaila val Jesea vedel Kifli va kullum minel ahjar. I sjeti se Ismaila i El Jesea i Zulkifla, svi su oni bili dobri. Od oca je Juba naslijedi strpljivost. Ime mu je bilo Bišer, Nazvan je Zulkiflom zato što se svome narodu obavezao da će im suditi po pravdi. Obavezao se Allahu da će svake noći klanjati noćni namaz i da će svakog dana postiti dobrovoljni post. Ispunio je Allahu dati zavjet da se nikada u životu neće naljutiti. Umro je, a sve preuzete obaveze je ispunio. Eto, zbog toga je prozvan Zulkifl. Više od toga nam se ovom Allahovom poslaniku ne spominje u Kur'anu niti u sahih hadisima. أصحاب الرس للذل وأنت فضى الشاهين عريانا من هيج Od naroda spomenutih u Kur'anu su i ashabu res ili stanovnici resa. Allah Želešanuhu kaže وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا i Adu i Semudu i stanovnicima Resa i mnogim narodima između njih. Wa kullan darabna lahu al-amthal wa kullan tabbarna tatbira. Svima smo primjere za pouku navodili i sve smo poslije sasvim uništili. Narodi koji su potpuno uništeni su Ad, Semud i Ashabur Res, o kojima uzvišeni kaže prije njih poricali su narod Nuhovi stanovnici Resa i Semud i Ad i narod Faraonovi, narod Lutov i stanovnici Ejke i narod Tuba svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu moju zaslužili narod spomenut u ajetu kao ashabul Ejke je bio švajbov narod Ibn Abbas kaže, Ashabu Res je jedan od ogranaka naroda Semud. Res je bunar. Kad im je došao poslanik, za kojeg većina historičara kaže da se zvao Hanzala ibn Safvan, pozvao ih je u islam pa su ga ubili i tijelo mu u bunar bacili. Zbog toga ih nazvaši Ashabu Res, što bi značilo stanovnici bunara. Allah ih je zbog tog njihovog grijeha sve uništio.